บุ๊กทูแปดสิบหกชาฮันชีชาฮันชีคำถาม อดีตการสองปรัชนาบูตกาลปรัชนาบูตกาลคุณผูกเน็กไทเส้นไหน ตู कोणता टाय बांधला तू कोणता टाय बांधला लॅव तू कोणती कार खरेदी केली तू कोणती कार खरेदी केली नाही तू कोणत्या वृत्तपत्राचा वर्गणीदार झालास तू कोणत्या वृत्तपत्राचा वर्गणीदार झालास हेन คุณได้เห็นใคร आपण कोणाला बघितले आपण कोणाला बघितले पॉप คุณได้พบใคร आपण कोणाला भेटलात आपण कोणाला भेटलात คุณได้เจอใครที่รู้จัก आपण कोणाला ओळखले आपण कोणाला ओळखले คุณตื่นนอนกี่โมงอาปน์กะดีอุทลัตอาปน์กะดีอุทลัตคุณ เริ่ม ตั้งแต่ เมื่อไรอาปน์กะดีสุรุเกเลอาปน์กะดีสุรุเกเลคุณ เสร็จ ตั้งแต่ เมื่อไรอาปน์กะดีสัมปเลอาปน์กะดีสัมปเล ทำไมคุณถึงตื่นนอนอาปนก้าอุทลัดอาปนก้าอุทลัดทำไมคุณถึงเป็นครูอาปนศิกษกก้าจัลัดอาปนศิกษกก้าจัลัดทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่อาปนแท็กซี่ก้าเกิดลีอาปนแท็กซี่ก้าเกิดลี คุณมาจากไหน आपण कुठून आलात आपण कुठून आलात คุณไปไหนมา आपण कुठे गेला होता आपण कुठे गेला होता คุณไปอยู่ที่ไหนมา आपण कुठे होता आपण कुठे होता คุณไปช่วยใครมาอาปนโคนาลามาดัดเคลีอาปนโคนาลามาดัดเคลีคุณเขียนถึงใครอาปนโคนาลาลิฮิเลอาปนโคนาลาลิฮิเลคุณตอบใครอาปนโคนาลาอุตตรดิเลอาปนโคนาลาอุตตรดิเล